Sohta capítulo. MANTA? Hamkuna ukupi pipas masimpa kontrampi kihakuita monaptinga, imanas hatag, riwachik diospi mana enig autoridad kunamangrag, diospi enyegkuna arreglasunaikichikpaj kachkaptinga, icha manachu yachankichik diospi kaipachapi kaypachapi kunata juzgananchikta, Kaypachapi tapas kusganaykichik kachkaptinqa, manachu ATUACHIK taksa asuntukuna arreglayta, manachu yachankichik ANGELKUNATAPAS kusgananchikta, chaychu pachapi taksa kaqkunata mana arreglayta atiwaqchik, kaypachapi kaqkunallamanta qijanakuspaqa, kichik rinkichik Diospi mana iñiq autoridadkunamanqa, kaytaqa nikichik pahmi. Manachu hamkuna ukupi pipas yachayniyuq kan, wawqintin qihanakuptin arreglanampaq. Allinchu kanman huk wawqi, hukninpa contrampi mana autoridad kunaman qihakuynin. Chihaptapas kikikichikpura qihanakuynikichikhapen haypaqmi. Imanas hatah mana kichikchu, mana allinta rurarusuptikichikqa utaq subti Hamkunaraqmi wawqikichiktaqa mana allinkunata rurankichik, hinaspam ingañankichik Manachu yachankichik Diospa manga, mana allin ruraqkunaqa mana yaykunanta, amayapantaychikchu. Diospa manga, manam yaykunqachu huchapakuypi puriqkunapas, Taitacha mamacha kunapas, casado kachkaspa hukuan kunapas. Nita Neta kakuqkunapas, nitaq suakunapas, qullqilla kuyaqkunapas, Quinto cuento Y nitaq DIOS MI MAILA hamkunapas, ichaqa Diosmi mayllay Kikillanpaqñam kichik, Señor JESÚS DIOS Pasutimpim, PA hinaspa Diosninchikpa espiritumpa MI mana huchayuqña chaskisqa kachkankichik. Cuerponchikqa Diosllapaqña Ruraiman mi tukuy ima munasqaytaqa. Ichaqa manam liuchu alin. Tukuy munasqaytam ruraiman. Ichaqa manam dejakunaychu chay munasqaykuna munaichakuananta. Mikuyqa wiksapaqmi. mi mikuypaq nataja Dios me tocója. Cuerpoja manam huchapakuypi purinapachcho. Cuerpoja señor pahme. Señor cuerpopa y Imainam Dios causarecherja señor ta, chaynallatajme ñujanchiktapas causarechiwasunchik ATEININGUAN Manachu yachankichi cuerpoikichikja Cristopa CUERPUMPA parten casjanta, Cristopa cuerpompa partintachu, man chuchumikapa cuerpumpa partinman manapunim. Icha manachu yachankichik, hukruna caros chuchumikawan karuspaja, huk cuerpullaña Dios menin, iskayninkum kanja kanga hinallaña, nispa. Pipa señorman hukllawakuspanja, espiritupim payo paywan kachkan. Amama huchapakunkichikchu, Runapa hukurikchak hucharurasqanqa manam cuerpunpa contrampichu. Huchapakoqmi ichaqa kikinpa cuerpunpa kichik cuerpo Manachum yachankichik, HA chuya espiritupa templon Kashanta, PAITAJA Dios KICHIK hamkunapi kananpaq. Hamkunaqa manam KAN KICHIK Dios CHAINAJA CUERPO Y cuerpuykichikwanpas Dios taya alabaici.